To. Hvala vam subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Jemu zahvaljujemo njega pomoć i oprost za grijehe naše tražimo. Jemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallame njegov rob i poslanik koji uzvišni posla kao milostim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji mu dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je svojim znanjem, svojim ilmom i svojim hikmetom, svojom mudrošću odredio da se istina i batil ili nosioci istine, nosioci batila sukobljavaju sve do sudnjeg dana do dana u kojem će Allah subhanahu wa ta'ala dati pa će zemlju naslijediti njegovi pokorni robovi. Do tada ta bitka Na, rekao dakle ova borba, ona je trajala ona traje i trajaće sve do sudnjeg dana, jer je to odredba gospodara subhanahu wa ta'ala, al-alima, al-hakima, onoga koji sve zna, onoga koji je mudar, onoga koji je svemogućan, svemogućan. I zato nas Allah subhanahu wa ta'ala na dosta mjesta, draga braća, u svojoj knjizi Podsjete na ovu činjenicu, podsjete na ovu stvar. Govorimo nam, nam na ovoj, ovoj stvari na više mjesta u svojoj knjizi kroz kuranske priče o vjerovjesnicima i njihovim narod, narodima. Sve je znači da Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u svojoj knjizi govori o onome što se dešavalo između vjerovjesnika i onih koji su povjerovali zajedno sa vjerovjesnicima s jedne strane i s druge strane njihova naroda koji su odbili da prihvate Allahovu dželle vala uputu svjetlo nur i huda uputa s kojom, uputa s kojom su dolazili Allahovi vjerovjesnici salabatu Allahi wa salamu alaihi zašto nam Allah subhanahu wa ta'ala na puno mjesta spominje ove stvari spominje ove događaje spominje ove priče dakle nije tek tako eto samo da se spomene ne već dakle je razlog da mu'min vjernik duboko usadi u svome srcu, da se u, u razumu mu'mina vjernika duboko ureže da će suko ili sukobljavanje između nosioca istine, haka, i nosioca bafila uvijek ostati do, uvijek ostati do sudnjega dana. Da to dakle bude stvar koja će biti minel musallemar, što kažu učenjaci, od stvari koje, dakle, nema, oko koje nema razgovora, oko koje nema rasprave, već stvar koja će se neminovno desiti odredbom gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. I zato nas gospodar Žele Vala obavještava da su nevjernici generalno općenito govorili vjerovjesnicima koji su dolazili od gospodara subhanahu wa ta'ala pa su govorili وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من قريتنا من أرضنا أو لتعودن في ملتنا Pa nevjernici rekoše njihovim poslanicima, dakle generalno poslanicima, lenuhrižennekum, mi ćemo vas protjerati iz naše zemlje. Ovaj glagol u arabskom jeziku, lenuhrižennekum. Dakle, ovdje je došao sa potvrdom. Ovaj lam na početku zove se lamu et-teuki, lam potvrde. A isto tako i ovaj nun na kraju zovete nunu etaukid. U smislu nemojte nimalo sumnjati da ćemo vas protirati iz naše zemlje eu ne ta'udunna fi milletina ukoliko se ne povratite u našu, u našu vjeru. Fauha ilaihim rabbuhum lanuhlikenna zalimin. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio mi ćemo zasigurno i gospodar žele vale im uzvraća sa ovim dakle potvrdama, sa namom te ukida i sa nunom te ukida, le nuhli kenna zalimin, doista ćemo mi uništiti one koji su, oni koji su zalimi, oni koji su, koji su zalimi. Ovo je dakle na generalnom nivou ono što su, vjer, uh, ono što su nevjernici govorili Allahovim vjerovjesnicima, salavatullahi wa salamu alaihi. Ako zatim nakon toga pogledamo ono što se zasebno dešavalo Allahovim vjerovjesnicima, salavatu Allahi wa salamu um alaihim, vidjet ćemo još od prvog poslanika, Nuha alaihi salam. Vidjet ćemo odraz te borbe u riječima uzvišenom kada kaže, govoreći o narodu Nuha alaihi salam, da su rekli Nuhu, la illam tantehi ja Nuhu, la takunan minal marđumin. O Nuhu, ako ne prestaneš, to jest ako ne prestaneš sa davom, ako ne prestaneš sa pozivanjem u Allahu u Jalla u Ala vjeru i u Tevhid sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao vjerovjesnike salavatu Allahi wa salamu alaihim letekunan min al marđumin pogledajte i ovdje ono što je zanimljivo uvijek ovi glagoli dolaze u, sa ovim potvrdama vidjeli ste kod prethodnog ajeta hapla evo ga i ovdje letekunan takođe ovaj nun. I ovdje se dolazi ovaj nun koji se zove takođe nun potvrde. Dakle, i oni žele zasigurno da kažu, nemojte nimalo sumnjati u naše namjere, da ćemo učiniti, uraditi ono čime, čime vam prijetimo. A to je, lete kunem na mine marzumin, bit ćeš od oni koje ćemo kamenovati. Bit ćeš od oni koje ćemo kamenovati. I da gospodar subhanahu wa ta'ala nije uništio narod Nuha alaihi salam, doista bi oni kamenovali Nuha alaihissalam i one bi su povjerovali zajedno sa Nuhom. Također vidjeli smo i odgovor naroda Ibrahima alaihissalam onda kada je na najljepši mogući način pozivao Allahu vođelja vala vjeru, odgovorili su i rekli šta? Ema kjane džavabe kavmihi illa en kalu, a odgovor njegova naroda nije bio osim da rekoše uqtuluhu au hadriquhu fa anjahu Allahu minan nar. Ubijte ga ili ga spalite. Pa su to dakle zaista i pokušali fa anjahu Allahu minan nar, ali ga je gospodar subhanahu wa ta'ala ali je gospodar subhanahu wa ta'ala spasao, spasao vatre. Isti je bio slučaj i sa Lutom alaihi salam, kome je njegov narod pripretio i rekao قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ O Lut, ako ne prestaneš sa ovim, ako ne prestaneš sa pozivanjem, bit ćeš od onih koje ćemo protjerati. Koje ćemo protjerati. Također na drugom mjestu rekli su, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِنْ قَرِيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ I odgovor njegova naroda, to je naroda Luta, alaihi salam, nije bio išta drugo, osim da su rekli, ahriđuhum min karijetikum. Protjerajte ih iz vašega, iz vašega mjesta, iz vašega nasela. Innahum unasun jetataharun. Innahum unasun jetataharun. Doista su oni narod koji se čisti. To jest doista su oni, doista su oni čistunci. I ovdje jedna jako zanimljiva stvar, draga braću, u odgovoru uh, naroda Luta, alaihi salam, Lutu a.s. je jedna vrlo rekla, interesantna stvar. A to je da su ovdje, ovdje ljudi rekli Lutu a.s. Innehum u nasun jetataharun. Oni su ljudi koji se čiste. Oni su čistunci. Dakle, narod Luta a.s. je bio iskreniji u svome kufru i u svome dakle, griješenju i nemoralu od nevjernika danas. Od nevjernika danas. To zbog toga što je narod Luta a.s. priznao i rekao, oni su narod koji se čisti, čistunci, ne rade te grije koje radimo, mi, čisti su od toga, čiste se. Dok, za razliku od nevjernika danas, koji kada napadaju te vjernike, kada ih protjeravaju, kada ih zatvaraju, kada ih maltretiraju i tako dalje, oni govore o njima, To su ljudi koji su teroristi, to su ljudi koji su ekstremisti, to su ljudi koji su fundamentalisti i tako dalje i tako dalje. Opisuju imenima koje im dakle ne pripadaju, opisuju pogrdnim nazivima normalno kako bi ljude odvratili od onoga čemu oni, čemu oni pozivaju. A pogledajte naroda Luta, alaihi salam, kako su bili iskreni u svome nevjerstvu, u svome dakle nemoralstvu i tako dalje, te priznali. Dakle, oni su ljudi koji su kistunci i zbog toga ih protjerajte. Nisu ljudi koji su poput, koji su poput, poput nas. Zatim, nakon toga, ako pogledamo i Benu Israil, koji je bio mučen od strane faraona i njegova naroda, do te mjere da rekoše Musa'u alaihi salam, uzina min qabli an ta'tijena wa min ba'di ma Mi smo bili etijećeni, i prije nego li si nam došao i nakon što si nam, nakon što si nam došao. Pa su svoj iman krili zbog žestoske kazne faraona i nisu ispoljavali svoj namaz. A Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio o čovjeku iz faraone, faraonove porodice koji je krio svoj, koji je krio svoj iman. Također kaže gospodar Jelle wa ala wa juhajna ila Musa wa ahihim أن تبوء لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة رجل قصد جل وعلا دا uspostav namaz u svojim kućama fekanu yastakhifuna bi salatihim pa bi se strili prilikom obavljanja svoga namaza u svojim kućama zbog velikog dakle belaja i kazne koje im su bili iskušani od strane faraona i njegova dakle i njegova njegova naroda također slučaj faraona i sirbaza koji su povjerovali Musa'u alaihi salam i ono što im se desilo od strane faraona, ono čime im je on zapetio. Zatim nakon toga priča o ashabu al-uhdud, o onima koji su bili bačeni u rovove, nakon što su bili iskopani rovove, a zatim nakon toga bili u, u njih sipana, sipano ulje, pa zatim nakon toga e, zapaljena vatra i tako dalje o čemu nas obavještava gospodar subhanahu wa ta'ala u suri Al-Buruđ, kutila ashabu al-Uhdud, ubijeni bili ili prokleti bili oni koji su iskopali rovove, nari dati l-Wakud i potom i napunili, ispunili vatrom iz huma alaiha kurud, dok su sjedeli, wa huma ala ma jefa'anuna bil mu'minine šuhud, i bili svjedoci onoga što se dešava vjernicima, wa ma nekamu minhum, illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid a nisu im se svetili osim zbog toga što su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala al-aziza moćnog al-hamida hvalenog alladhi lahu mulku samawati wal ard wa yan qibala vlas nebesa i zemlja wa huwa ala wallahu ala kulli shay'in eh, shahid a doista Allah subhanahu wa ta'ala svemu svjedoči Allah jalla wa ala svemu svemu svjedok također obavijestio nas je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame o onome što se dešavalo vjernicima prije, vjernicima prije nas. Pa kaže sallallahu alaihi wa sallame da bi doveli čovjeka mu'mina vjernika i potom kopali rupu i zatim ga stavljali u rupu te ga rezali na dva dijela pilom ali ga to ne bi odvraćalo od Allahove dželjevala vjere i uzimali bi češljeve od gvožđa i zatim tim češljevima češljali njihovo meso, skidali njihovo meso sa kostiju, ali to ne bi odvraćalo od Allahove subhanahu wa ta'ala, od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I još dakle puno ovakvih primjera, ovo je dakle samo ka u moru ovih primjera koje nam spominje kako gospodar subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, tako i poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A cilj svih ovih spominjanja i svih ovih priča, draga braćo, kao što rekao smo, jeste da se u razumu vjernika, u njegovoj duši, u njegovom srcu, usadi jedna stvar, a to je da će sukov između nosioca istine, nosioca bafila, trajati, da je trajao, da će trajati i da će trajati sve do sudnjeg dana. Tako da vjernik ne bude dakle iznenađen. Tako da vjernik ne bude iznenađen onda kada onda kada dođe do sukoba, do napada, do nasrednaja, nosioca bafila, nosioca neistine, na nosioce, na nosioce istine. Već je na njemu da prouči siru vjerovjesnika prije nas, kao siru vjerovjesnika, našeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, kako bi vidio da je to stvar koju je gospodar žele vala, da je to Allahog žele vala sunnet. Jer Allahog žele vala sunnet jeste odredba koja se ne mijenja, Allahova žele vala odredba koja se ne mijenja kao što kaže gospodar subhanahu wa ta'ala ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا I ti nećeš naći promjenu u Allahu i Jalla wa'ala odredbi. U Allahu i Jalla wa'ala odredbi nećeš naći nikakvog, nikakvog dakle odstupanja. Međutim, draga braćo, dakle, šta je na nama? Na nama je da uvijek na umu imamo ove stvari o kojima smo govorili generalno, ali nakon ovih stvari na nama je da uvijek imamo na umu dva hadisa i dvije riječi, dvije rečenice poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče prvih riječi, to su riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam u hadisu o mladiću i sihirbazu. U hadisu o mladiću i sihirbazu. Ovo dakle te E, priče nam govori kuranska sura koju smo malo prispomenuli, a to je sura Buruđ, oni koji su iskopali rovove. Svi se vi sjećate ove priče. Dakle, ja vas generalno samo posjećam na ovu priču jer je priča poduža o mladiću kojeg je Sihir Bas htio ostaviti kao svog nasljednika s obzirom da je ostario, da više nije bio dakle, kadar da se bavi ono, onim čime se bavio, pa je htio ostaviti nasljednika, te odabra ovog mladića koji je na putu ka Sihirbazu upoznao rahiba, upoznao pobožnjaka, te počeo učiti kod njega, te bi istovremeno odlazio i kod ovog pobožnjaka i zatim nakon toga kod Sihirbaza. Nakon što je mladić htio da se uvjeri, da se njegovo srce smiri, koje je na istini dobio je gospodaru subhanahu wa ta'ala, onda kada se na put ljudi prepriječila životinja, se je mladić uzeo kamen i rekao, o gospodaru, ako ti je stvar pobožnjaka, ono na čemu je on draža od onoga na čemu je sihirbaz, onda skloni ovu životinju, onda skloni ovu prepreku ljudima sa, sa puta. E zatim bacio kamen i Allahovom dželevala odredbom životinja je dakle pala se se ljudima oslobodio, oslobodio put. Onda, tada, dakle, tada se srce mladića smirilo i došao je ovom rahibu, ovom pobožnjaku i ispričao mu ono što se desilo. Ispričao mu ono što se desilo tada je ovaj pobožnjak rekao ovom dječaku. Rekao ovom dječaku. O, sinko, ti si danas boli od mene. Ti si danas boli od mene. Pogledajte, dakle, prije svega slitka istinoljubivosti, iskrenosti ovog rahiba, ovog pobožnjaka, kada je mladiću rekao, o, sinko, ti si danas boli od mene. Iako je on, dakle, proveo godinama i godinama i baretu gospodara, subhanahu, zare i tako dalje, dakle, ovaj mladić je kratko vrijeme proveo islamu, ali ovaj pobožnjak mu kaže, sinko, ti si danas bolji od mene. Ali mu je nakon toga rekao, wa in neke se tu btela. Znaj zasigurno, in neke, potvrda, zaista ćeš biti iskušan. Zaista ćeš biti iskušan. Neko ovo je Rahim rekao mladiću na osnovu onoga što je znao od sira vjerovjesnika koji su bili prije njega na osnovu onoga što se dešavalo Allahovim vjerovjesnicima, na osnovu onoga što se dešavalo mu'minima vjernicima, ovaj rahim, ovaj pobožnjak je dobro shvatio ovaj Allah, Allahov dželja vala sunnet, a to je da kada se neko prihvati istine i želi dostavljati tu istinu ljudima, onda će zasigurno biti, dakle, iskušavan. Wa in neke se tum cena. Zato, draga braćo, ja kažem, prije svega meni, a zatim nakon toga i s vama, svima vama, dakle pojedinačno koji ste ovdje, a i svima, dakle generalno do kojih dopire ovaj naš govor, svakom pojedinačno kaže i neke se tu mcela. Doista ćeš biti iskušan. Ako želiš da radiš za Allahu u džele u ala vjeru, ako želiš da širiš Allahu u džele u ala vjeru onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala objavio svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ako želiš da pozivaš u tevhid gospodara džele u ala sa svim njegovim vrstama, Ne govorimo o onima, draga braću, koji se ograničavaju na tevhidu rububije. Govor o Allahovom džele vala postojanju. Onome što su vjerovali i mušnici u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ni ovim cilj da, da nemarim ovu stranu. Ne, nema da se tevhid nema imanan bez ovoga tako tevhida. Ne može čovjek biti vjernik. Ali želimo da kažemo da ako se čovjek ograniči samo na ovu stvar, to neće nevjernicima smetati. To je neće predstavljati problema ili ovaj uh, e, poteškoće. Ne, neće dirati takvo. Ali ako budeš govorio generalno o vjeri, ako budeš govorio o Allahovom džele o ala šarijatu, ako budeš zahtjevao da se Allahov šarijat uspostavlja, ako budeš radio na tome da se Allahov džele o ala šarijat uspostavlja, kao što je radio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onda kažemo in neke se tubetela doista ćeš ti biti iskušan. Ako želiš govoriti o meselama imana i kufra, o tagutu i kufra, u tagute i tako dalje, onda ćeš zasigurno biti, zasigurno biti iskušan. Stoga, obmanuti su oni, draga braćo, koji kada govore i kažu da oni mogu govoriti o određenim meselama bilo gdje, na bilo kome mjestu. Da, tačno je, ali o kojim to meselama mogu govoriti? Mogu govoriti o meselama namaza, mogu govoriti o meselama sadake, mogu govoriti o meselama zekijata. I sada opet ograničeno kada govori dakle, zekijat i sadaka i tako dalje, opet pitanje dakle, kome se treba poslati. I tada ne mogu gener, generalno dakle, govoriti kome pripada u cijelini sve dakle one vrste i tako dalje, posebno ona škakljiva podvrsta i tako dalje. O tome ne mogu dakle govoriti. Ali onaj ko želi govoriti o Allahove žele vala vjeri u potpunosti, u kompletu, onaj ko želi govoriti o najbitnijim meselama koje je pozivao, u koje su pozivali svi Allahovi vjerovjesnici, salavatullahi wa salamuhum alaihim, takvima kažemo im neke se tubtela. Zasigurno ćeš biti iskušan od gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. To je dakle taj prvi hadis ili prve riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallame koje trebamo imati na umu. A druge riječi, to su riječi Uaraka ibn Nautala i njih smo često spominjali. Onda kada je Hadiđa radijallahu anha otišla sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallame kod njega, kod Vareka ibn Neufela, i kada mu je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, ispričao ono što se desilo između njega i Džibrila, alaihi sallam, tada mu je Vareka ibn Neufel rekao, nakon što mu je pojasnio da je to Džibrila, alaihi sallam, koji je dolazio prijašnjim vjerovjesnicima, tada je rekao, kamo sreće da budem jak i snagan onda kada te tvoj narod bude protjerao. Onda kada te tvoj narod bude protjerao pa se začudio poslanik sallallahu alaihi wasallam i rekao evo muhrižijahum zar će me oni protjerati zar će me oni istjerati pa je rekao varaka ibn Neufel lem jerti ahadun bi misli ma atajte bihi illa udi niko nije došao sa onim sa čim ti došao ti a da nije bio protjeran a da, a da nije, a da se prema njemu nije ispoljavala mržnja i neprijateljstvo, rudi, dakle, adavet. Toga, kogod dođe sa onim, želi da dođe sa onim sa čim je došao vjerovjesnik sallallahu alihi wa sallam. Dakle, sa onim sa čim je došao vjerovjesnik u kompletu, u potpunosti, ne sa dijelom od onoga o čemu je došao, o, o, o, o, čim je došao poslanik sallallahu alihi wa sallam. Ne, već kompletno, sa čitavom vjerom, sa teuhidom, sa imanom, sa šarijatom, sa fikom, sa ahlakom i ostalim dakle stvarima. Dakle, šta će desiti sa njim? illa udi, prema njemu će biti ispoljavana mržnja i ispoljavana mržnja i neprijateljstvo. I ovo Waraka ibn Aufel radijallahu radi anhu, draga braćo, nije dakle znao osim na osnovu onoga što je čitao od prijašnjih objava. Ili onda kad čitao prijašnje, prijašnje knjige, pa je na osnovu toga i rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sveme, vidio dakle taj Allahu dželle wa ala sunnet, tu Allahu dželle wa ala odredbu, kroz ono što se dešavalo poslanicima zajedno sa e, njihovim dakle, narodima, vidio je to pa je na osnovu toga rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame kamo sreće da budem jak i snažen kada se tvoj narod bude protirao i rekao mu niko nije došao sa onim sa čim ti došao ti, a da nije prema njemu ispoljavana mržnja i mržnja dakle i neprijateljstvo. A da prema njemu nije ispoljavana mržnja i neprijateljstvo. Stoga, Ove dvije riječi, ove dvije rečenice uvijek ih trebamo imati na umu, draga braća. Ova prve, ove prve riječi je rahiba, u in neke se tub teda. Doista ćeš biti iskušan. I ove druge riječi, u riječi u erek ibn neufela, niko nije došao sa onim sa čim si došao ti, a da prema njemu nije ispoljavana mržnja i neprijateljstvo. Međutim, draga braćo, Ove stvari koje sam vam rekao, vi ste i ranije njih poznavali. Vi ste i ranije čuli, na jednom, na dva put, možda i više dakle od toga. Zasigurno ste čuli. Ali nije isto kada čovjek upadne u iskušenje. Tada drugačije shvata ove riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Nekada, draga braćom, kada čitamo Allahovu dželevala knjigu ili hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da se tako izgazim, preletimo preko određenih ajeta. Jer konkretno u toj situaciji nije nas zadesilo ono o čemu govore ti ajeti i o čemu govore hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali onda, kada nas zadesi iskušenje, onda drugačije dakle razmatramo te ajeti ili hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Drugačije gledamo na riječi uh, uzvišenog subhanahu wa ta'ala, onda kada smo u blagostanju na riječi uzvišenog وَلَ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْغَوْفِ mi ćemo vas zasigurno iskušati sa nečim od straha. Iskušat ćemo vas sa nečim od straha. Dakle, ovaj ajed, koliko puta smo ga čuli i preko njega, dakle, prelazimo i tako dalje. Onda da smo bili u blagostanju, rahatluku i tako dalje i tako dalje. Ali onda, kada nas zadesi strah, kada nas zadesi strah i kada šeina, dakle, počne dolaziti i nemoj ići tamo i nemoj odlaziti i ti možeš eventualno biti stavljen na listu i tebi, i tebi će biti pričinjavan ezijet i tako dalje i tako dalje. Onda ćemo na drugi način dakle, gledati na ove riječi uzvišenog i tada shvatiti pravu dakle, suštinu ovih riječi. Ne ne bi Zaista ćemo vas iskušati sa nečim od straha, više i minel haufi, wal džu'i i sa glađu, Da, da, i sa glađu. U nafsim min al amuali. I sa gubitkom i metka. U lenfusi, pa i duša. U temarat. I gubljanjem plodova, gubljanjem usjeva. U beširi sabirin. Ali što da, šta dolazi nakon toga? U beširi sabirin. Obraduj one koji su, koji su strpljivi. Obraduj oni koji su, koji su strpljivi. Jer, kao što kažu učenjaci, bi sabri u aljakini, se nalul imamet fid din. Sa sabrom, strpljivošću i sa jakinom Na taj način će ostvariti predvodništvo u vjeri. Na taj način će biti ima predvodnik u vjeri na koje će se drugi ugledati. Sa sabrom u kojem gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže Innama juvatva sabiruna ađerahum bi gajri hisab. Doista će oni koji osaburaju, dakle oni kada ih desi iskušenje od gospodara žele vada, oni osaburaju na davi, oni osaburaju na teuhidu, osaburaju na imanu, osaburaju na džematu muslimana i tako dalje i tako dalje innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bil ghairi hisab doista će oni koji su strpljivi dobiti svoju nagradu bez polaganja računa. Dalje nam je sada, dakle, jasno, draga braća, nakon ovih iskušenja, zašto gospodar Želevala kaže da će strpljivi dobiti nagradu bez polaganja računa? Zato što, dakle, nije lahko osaburati. Nije, dakle, lahko. Osim onome kome gospodar Želevala ovakša svjedocima. Onome kome gospodar žele, ona podari sabra i podari jakina. Kome podari srpljivosti i kome podari jakina. Čvrsto dakle ubjeđenje. Pa on kaže, onako kako su rekli Allahu poslanik sallallahu alihi veselame i ashabi radijallahu anum, kada su se nevjenici okupili, dakle oko njih sa svih strana, šta su rekli? Hada ma wa'adan Allahu wa rasulu. Ovo je ono što su nam obećali Allah i njegov poslanik. A šta je to što su im obećali Allah i njegov poslanik? To je ono kada su im, kada su im rekli, da, kada su spoznali u stvari sami ashabi radi Allah anum, onda kada jedan od njih rekao, ako se prihvatimo ovoga što nam nudi poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Arabi će nas svi jednim, jednom krilom gađati. To je, svi će se okupiti oko nas. Bili su svijesti ovih stvari. I zato, kada su se okupili nevjernici oko njih, oni su rekli šta? Kada ma vaadan Allahu wa Rasulu. Ovo je ono što su, što su nam obećali Allah i njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zato, reci i ti nekad, dragi brate, nakon ovih dešavanja koje su se desila, kako dakle kod vas, kako dakle ovdje u, u Albaniji, kada su uhvatili dakle ova dva naša brata, dakle šejha i ostalo braću, sedmoro ili osmoro braće, Recimo isto tako, nemojmo se čuditi, nemojmo posustati, Hada ma vaden Allahu wa rasulu. Ovo je ono što su nam obećali Allah i njegov poslanik. Ovo je put kojim su kročili Allahu i poslanici, salavatullahi wa salamu um alihi. Ovo je put kojim su kročili i ashabi nakon njih, i učenjaci, i šeku lisan ibn Temija, rahime Allahu ta'ala, i ibn Qajid, i Muhammed ibn Abil Wahab, i ostali učenjaci, rahimahumullahu, rahimahumullahu ta'ala. Pa im je šta? Pa im je to dakle samo povećalo jakina, illa imanan وتسليما فتوي pa povećalo njihov iman Dakle, pogledajte kada sebe se dokaz čovjekova iskrena imana, čovjekova iskrena prihvatanja Allah, iskreno prihvatanja Allahove džele vola vjere, što onda kada se desi iskušenje, ono ga ne odmede od imana, ono ga ne odmede od pokornosti gospodara subhanahu wa ta'ala, naprotiv, poveća njemu njegov iman. I on kaže šta? Fema zade un illa imana wa teslima. I to mu samo poveća njegov iman i njegov teslim, njegovu dakle pokornost i predanost gospodaru subhanahu wa ta'ala. Pa da li je kod nas, da li su kod nas ova iskušenja povećali naš iman, naše ubjeđenje u gospodara subhanahu wa ta'ala i povećali naš teslim pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala ili smo pak možda prilikom ovih iskušenja posustali možda nas je obuzao strah, možda smo se po, e, odustali i tako dalje, to je ono, dakle, pitanje koje svako od nas treba, dakle, postaviti sebi i zatim nakon toga biti, dakle, iskren prema sebi, dakle, svjesni sa svojom dušom i zatim nakon toga obračunati svoju, obračunati svoju dušu. Dakle, draga braćo, ovo je ono čime sam htio, dakle, u cjelini htio posavjetovati, najprije, dakle, sebe, jer onaj koji govori gospodar Đele Vala će ga time dakle, iskušati. Onaj koji nešto govori, nešto poziva gospodar Đele Vala će ga time zasigurno iskušati. Toga je dakle, ovo prije svega nasihat meni, a zatim nakon toga i vama, dakle da u ovim događajima koji se dešavaju oko nas, ustrajemo Allahu i Đele Vala vjeri, ustrajemo na sunnetu i menheđu poslanika sallallahu alaihi wa sallame, da nam ovi dakle, događaji ne povećaju ništa drugo osim naš iman i našu pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha dželle wa ala da poveća da nam poveća naš iman i da steslim pokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha dželle wa ala da učvrsti naš nas i našu braću koja su zapala u iskušenja. Molim gospodara dželle wa ala da ih izbavi iz zatvora talagita i da u cijelini sve učenjake i sve muslimane, vjernike i muđahide izvojevi iz zatvora Tavagita, Allah dželle vala, molim da njima i njihovim familijama podari dakle sabr, a da mi imamo na um riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallame, fuku al-ani, oslobodite zarobljenog. Oslobodite zarobljenog. Ovo nije nafila, ovo nije sunnet, ovo je farz ova je farz naredba od poslanika sallallahu alaihi wa sallame, fuku l'ani, oslobodite onoga koji je zarobljen. Koji je zarobljen. I zato je na nama koliko god možemo da uložimo truda i napora kako bi inša Allah da uzmemo sebebe koji će inša Allah dala dovesti do oslobađanja naše braće inša Allahu inša Allahu ta'ala.